tref, sê die Heere, Gassor sal een blijplek vir Jakalse word, vir altyd verlaten. Daar zal niemand meer woon nie, geen mens zal daar wil bly nie. Die woord van die Heere wat tot die profeet Jeremia gekom het oor Elam. Dit was aan die begin van die regeringstijd van koning Serekia van Juda. So sê die Heere die Almachtige, ik gaan Elamse pijl in boog breek, ek gaan die keer van sy leermag vernietig. Ik laat die vier winde losbreek teen Elam, die winde uit die vier hoeken van die hemel ruim, ek verjaag hulle al die windrichtings in, daar zal nie een nasie wees nie of van Elamse vluchtelingen zal daar beland. Ek laat Elamse mensen paniek bevangen raak voor hulle vijande, voor die wat hulle leven soek, ek laat de raam teen hulle losbreek, my gleende toorn, sê die Heere, ek stier die zwaard achter hulle aan totdat ek hulle heeltemaal uitgereed het. Ik zal mijn rechterstoel in Elam neerzet en koning en ambtenaren laat ombreng, sê die Heere. Maar wanneer die tijd daar is, zal ik die lood van Elam veranderen, sê die Heere.